Així comença Esports 97 nit. D'ara i fins a la una de la matinada, la informació i la tertúlia en la 97.7. Les 11 de la nit i 31 minuts. Hola, què tal? Bona nit, benvinguts i benvingudes a Esports 97 nit. Temps de ràdio per a l'esport en la sintonia de la 97.7 ràdio. Amb el treball de Sala Folgado en la redacció d'Arturo Delgado al front del control tècnic, vos saluda com cada nit Manolo Montalt. Vos recorde que es podeu sintonitzar a través de la 97.7 de la FM, l'aplicació per a dispositius mòbils d'Apple i Android, en el TuneIn com la 97.7 Ràdio i en la nostra web, la 977, la 977.com. A més, teniu el Twitter oficial del programa, arroba esports97nit, arroba esports97nit. Avui estem plantejant una pregunta de la qual, al voltant de la qual parlarem eh, esta nit en la tertúlia, tenint en compte que venen tres partits en... Perdó, sí, tres partits en set dies. La pregunta és, a qui li donaríeu descans? A quins jugadors li donaríeu oxigen dels que han eh, començat en el 11 titular de Nuno Espíritu Santo? I això és la pregunta que estem fent en el dia d'avui en arroba esports 97 nit, el 97 sempre en xifra, en número, però eh, de qualsevol cosa podeu parlar, opinar i discutir en el nostre Twitter del programa. Bueno, en un València que tornava avui a la feina. Eh, probablement en els pròxims dies, eh, i mentre continuen els bons números i les bones sensacions, tant de bo siga per molt de temps, eh, anem a tindre, o va a tindre, que calibrar la balança de dos platerets en un equilibri molt fi en un Espíritu Santo. Ahir, en la tertúlia, parlàvem de la diferència, o de si era possible ser optimista sense caure en la eufòria. Probablement, el València va tindre que manejar aquestes dues sensacions que són complicades. Encara que els entrenadors un vestidor, dins d'un vestidor solen saber el que es fan. I perquè després eh, ja que saber també si estàs en els peus a terra com s'assimilen els cols. I, per exemple, per posar un exemple aliè al València Club de Futbol, l'Atleti de Madrid venia de fer un bon partit i de tocar-li la cara al Madrid en el Bernabéu i avui li ha tocat palmar en canxa de l'Olimpiakos 3-2. Eh, sentiments molt enfrontats, perquè pràcticament en 72 hores un equip passa a estar en el centre de tots els elogis a dur-se un colp amb el que no comptava, perquè realment no és res més, vull dir, el qual també li passa a la València quan prega el primer partit. No serà irreversible el colp, vull dir, l'Atlètic Madrid encara té partits per davant, el València, en el cas de que li passi algun dia el fet que li passarà, <laughs> perquè així no la Lliga, eh, per algun partit el cop no serà irreversible. Eh, però, clar, amb els peus a terra és més fàcil eh, manejar eh, el que estem dient. I ser plateret, i ser platerets de la balança eh, on és complicat mantenir l'equilibri. És a dir, on s'ha de viatjar entre la fina línia que dividís l'eufòria i de l'optimisme. I per això l'equip ha tornat avui a treballar. Avui parlava amb Salva, Folgado, que està per així, ja el sentirem parlant. Eh, recorde, sobretot en la temporada passada i en l'anterior, després de eh, els dolents resultats, que s'havien acumulant prou, i que sempre era el mateix a tornar al treball. Cares llargues, serioses, silenci... Ara és tot el contrari. Bones sensacions, somriures, bromes és el que eh, duen les victòries i sobre elles treballa el València com a base per a continuar creixent en l'exigència d'un Nuno que també va demostrar en el postpartit davant de l'Espanyol que no es conforma a un bon resultat, sinó que vol certes coses per a que siguin treballades. En aquesta bona dinàmica, avui ha augmentat cap a l'optimisme, que és jo crec la vessant per a la qual tenim o per la qual tenim que caminar tots ha augmentat eh, o ha pegat un passet més endavant Álvaro Negredo, encara li falta encara hi ha molts dubtes de que puga estar per al famós dia LIM, 4 d'octubre a les 4 de la vesprada. Però el ben cert és que el tiburón bomba, com l'anomena eh, Carlos Bosch, ja ha pegat un passet més. Avui ha colpejat pilota, encara amb sabatilles, no amb botes. Però ja va complint passeig. El jugador està posant tot de la seva part, però com vos hem dit, encara falta. Hi ha eh, uns terminis mèdics que no es poden votar. Com deia aquell entrenador, si tens una edat com jo la tinc, brasiler que tingué el València en el 94, Carlos Alberto Parreira, que venia a ser campió del món en Brasil, tenia una frase eh, que és certa, que és que la naturalesa no dona, no dona vots. Decía aquello de la naturaleza no ondas altos. Pues en efecte, la natura no, no dona bots Y per molt que eh, se intente, que se va a intentar per part tots en el club, que estiga Negredo, i haurà que en cura, per no forçar-lo excessivament, encara que va forçar una miqueta dins de lo que siga permitible, dins de la permissibilitat que mai la medicina, per estar en ixe paret. Per cert, Negredo no és el nom de l'únic davanter que anem a tractar avui, perquè us anem a contar alguna coseta en el procés de renovació de Paco Alcácer, eh, ara de seguida, en quan comence el programa, que ho fa ja, des d'estos de moments, perquè és el moment de repassar l'actualitat del dia en 5 fotos. El València ha tornat al treball a Paterna. El més destacat és que Negredo ha tocat valor, encara que amb sabatilles d'esport el davanter vol arribar com siga al partit davant de l'Atleti de Madrid. Qui avui no ha entrenat és Dani Parejo, però absent per temes personals i amb permís del club. Demà s'incorporarà amb normalitat al treball. Barragán espera renovar, tot i que ha dit que està al marge del tema que duen els seus representants, ha manifestat que vol continuar en el València i que és la seva primera opció. Está claro, como te he dicho antes, que estoy muy contento, que, mi primera opción siempre será el, Valencia y, bueno, si se llega a un acuerdo, que seguramente pues esperemos que se llegue a un acuerdo, pues, pues seguiré aquí, que la verdad que estoy bastante bien. Continúa la plaga de lesiones al llevan. Rafael Martins estará un mes de baixa pero un trencament fibrilar. si ho ha confirmado el doctor Chimo Mas. Entonces, tratándose de un recto anterior de un tío que tiene una potencia muy fuerte chutando, pues sí que lo voy a tener un tiempo de baja. No voy a deciros más o menos cuánto, pero sí que va a estar, va a estar de baja un tiempo importante. Presentadores de noves equipaciones en el Valencia Vázquez en ha la presencia de jugadores de la primera plantilla. Rafa Martínez darle el amistoso contra Madrid y sabe que en la Supercopa será diferente. Será otro partido, eh, les faltan cuatro o cinco jugadores también muy importantes y la verdad con muchísimas ganas ¿no? de competir otra vez en una Supercopa. Les 11 i 37, fem una lleugera pausa, prenem aire i anem a per temes que n'hi ha moltíssims que tractar en esta primera mitja hora fins a la una de la matinada. Recordeu, Esports 97, així en la 97.7 Ràdio. ¿Han elegido ya? Un curso de técnico en establecimientos de restauración. ¿Con las instalaciones más modernas, una enseñanza de calidad y muchas oportunidades laborales? Sí, y de la Escuela de Hostelería Cambrinus de Heineken, España. Ahora en Valencia, de la mano del grupo La Sucursal con dos estrellas Michelin. Llama al 910 29 83 o ven a la propia escuela en el restaurante vertical en calle Luis García Berlanga 19. Escuela de Hostelería Cambrinus de Heineken, España. Te servimos tu futuro en bandeja. Perto, Su concesionario Peyote en Torrentisilla cuenta con más de 12.500 metros cuadrados con todos los servicios para que usted se encuentre más que satisfecho. Satisferto. Ferto, su concesionario Peyote en Torrentisilla. Una imagen es para toda la vida. Que no se pierda. No acumules cientos de fotos en tu ordenador o en tu móvil. En Fotopro te ofrecemos múltiples opciones para tus fotografías. Revélalas en unos minutos y llévate las fotos de tus mejores momentos. Fotopro, calle Castellón 2, entre Plaza de Toros y Renfe. Fotopro.es. Sports 97 NIT, el teu equip, la teua Radio. 11 i 30, Salva Folgado, què tal? Bona nit. Què tal, Manolo? Bona nit. Tornava avui a València, a la ciutat esportiva de Paterna, i el que dèiem, eh, d'altres anys que acudíem el dilluns o el dimarts, quan l'equip tornava als entrenaments i sempre diem cares llargues, serioses, no se sentia ni una mosca en l'entrenament, ara és tot el contrari, que és, que és lo bo que tenen els, resu els resultats positius. Sí, abans estava instal·lada la, la depressió en la ciutat esportiva de, de Paterna, desgraciadament, i avui en dia, Manolo, que està instal·lat a, a Paterna és la il·lusió. Mm, hi ha un canvi radical respecte a, a lo que uh -huh. se tasta, ¿no? lo que se olora, quan xafes les instal·lacions de la ciutat esportiva de, de Paterna. No? El València està en la seva particular eh, primavera, en la primavera LIM. En la lluna de mel. En la primavera LIM, i a partir d'ahí, Manolo, pues, de moment, tot és de no, quasi tot és de, és de color de rosa, però vaja, les sensacions sí que són diametralment eh, diferents a les de passades temporades. I en aquesta tornada al treball hi ha hagut dos noms propis, un sense més importància, que és Dani Parejo, que no ha entrenat, però mm. pel fet que el migcampista de València tenia mm, temes personals que resoldre amb permís del club, o sigui que demà s'incorporarà de manera normal al treball. Sí, estava a Madrid per uns assumptes personals, tenia permís de, de l'entitat, Nuno era sabedor d'esta circumstància, evidentment moment eh, la premsa, en un primer moment, quan hem arribat a les instal·lacions de la ciutat esportiva de Paterra, no hem vist a Parejo, pues, eh, d'alguna forma hem començat a preguntar, a preocupar-se per si estava uh -huh. lesionat, algun col producte del duel del, de diumenge a Mestalla, però res de res, tenia permís, assumptes eh, propis, com tu comentaves este matí, en el Super Murciélago, avui, eh, dia moscoso, para, <laughs> per a Parejo, i a partir d'ahir res, demà tornada al treball sense cap tipus de, de problema. Per tant, per a Dani Parejo, el que avui ha donat un passet endavant, mm. anem a prendre-ho en cura, sí. ja ho contarem a nit. La idea, en efecte, és que Negredo estiga per al dia l'IM, 4 d'octubre a les 4 de la desplada contra la Tia Madrid, però hi ha uns terminis mèdics que complir, que no es poden votar. I el jugador va progressant, va com una moto, està posant tot de la seva part, però amb cura, amb calma, amb tranquil·litat. Ui, ja ha tocat pilota, però hem de dir que encara ens abatilles esport. Sí, estava pautat, no?, des de lo que és la el plàning de, de recuperació de, de Negredo, que avui ja d'alguna forma començarà a exercitar-se amb el valor, amb la pilota, treballat en la popular Gàbia, en la jaula de, de les instal·lacions de, de Paterna, en companyia d'un fisio de, de l'entitat que supervisava els seus eh, moviments, calçava sabat, sabatilles, vull dir, no calçava bota perquè encara no pot posar-se la, la bota per a colpejar pilota. En la majoria d'ocasions, si no en la totalitat, Manolo, eh, Negredo Gui ha colpejat la pilota en interior mm, del peu no en, uh -huh. en peine evidentment per a no bueno, pues impactar directament sobre la zona eh, afectada, sobre aquesta fractura en un dit del, del peu i a partir d'ahí pues, evoluciona diríem eh, favorablement, positivament l'objectiu de Negredo, l'objectiu de, de Nuno, l'objectiu del València en definitiva que estiga eh, disponible per al duel del 4 d'octubre a Mestalla 4 de la vesprada va l'Aleti de Madrid però evidentment, eh, les sensacions són positives, no podem garantir avui en dia que Negredo estiga disponible per a per aquest dia. És l'objectiu i tot va bé. Veurem que és el que ocorre conforme passen les jornades. Eh, hem de parlar d'un altre davantera que és Paco Alcácer. Ho deixem ahí la cosa en stand-by, ara mm. tornem a ella. Sí. Primer anem a tancar el que és l'actualitat del dia en l'entrenament, que són les paraules del lateral del València d'Antonio Barragán. Sí. Que ha parlat avui i ha passat per la sala de premsa. Barragán, que rebutjava una oferta de renovació del València pues eh, mes va a eh, acabar la, pasada temporada pero esa indecisión que no sols ell tenía, sino que muchos futbolistes eh, tenían respecto a lo que anaba a ser del Valencia en los próximos meses recuerden que era una etapa en cara convulsa, donde eh, existía la posibilidad de que el club el comprara a l'IM, pero no, es, no estaba garantida, ya havia molde de eh, social o política en la entidad, ya hay futbolistes que no a dar un en endavant. Un days va ser Antonio Barragán, se le ha preguntado este matí per esta circunstancia que va a ocurrir, si va a rebucharla y cómo es en definitiva hoy en día el procés de, de renovació. No ha dit massa coses, Barragán, simplement que ho ha deixat tot en mans dels seus representants i que, ara sí, la seva primera opció passa per renovar en el València. No, bueno, yo en principio eh, estoy centrado en, en este año, eh, en lo deportivo. Eh, está claro de que, de que yo estoy muy contento aquí, pero, pero esos temas los llevan mi, mi representante y, y el club. Y, y bueno, eh, ellos me tienen al margen y yo creo que lo mejor, ¿no? Intentar estar centrado Eh, lo más posible en lo deportivo, que, es lo que yo puedo aportar y lo que yo quiero. Y, bueno, a partir de ahí, pues, pues ya se verá, ¿no? Está claro, como te he dicho antes, que estoy muy contento, que, que mi primera opción siempre será el, Valencia. Y, bueno, si se llega a un acuerdo, que seguramente, pues, esperemos que se llegue a un acuerdo, pues, pues seguiré aquí, que la verdad que estoy bastante bien. Que toda eh, renovación tiene su, su progreso, ¿no? Yo creo que, que se habla, se dice, se se, discute, se, cada uno tira para su parte, ¿no? Está claro de que esto lleva un, un proceso y yo creo que en ese proceso eh, está la organización, ¿no? Eh, como te digo, yo estoy al margen, eh, trato de, intentar pues hacerlo bien en el tema deportivo, que es lo que a mí me, conlleva y, bueno, a partir de ahí, pues cuando se solucionen las cosas y se llegue a un acuerdo, pues a partir de ahí pues, pues, estaría encantado de, de seguir. Un futbolista que està per a renovar, que acaba contracte en juny de 2015 i a partir d'ahir pues, el València ha de decidir si a hores d'ara li interessa o no renovar a, a Barragán. Un tema, en tot cas, Manolo, per la tertúlia a partir de les 12. Eh, Més coses de les que comentava este matí en sala de premsa. Ja t'he dit jo que avui Carlos Bosch li va apretar a Pau Fuster en el tema de Barragán. Tema de Barragán? Ah, ja veuràs. Venen els ja. dos? Sí, sí, ja veuràs. Pues sí, seguro que le apreta. Le aprieta seguro. Bueno, Barragán también este matí, Manolo, le agraía a Nuno les paraules que pronunciaba el de shows en la famosa charla de la agrupación de Peñes, son Nuno, sí en defensa del seu lateral, cuando un peñista va a criticarlo La verdad que contento por, las palabras del Mister y por la confianza que me, da el Mister, ¿no? Eh, está claro de que eh, a todos los aficionados no, a uno no le puede gustar. Eh, habrá gente que le guste, gente que no, y bueno, eh, yo trato de, de, cada día mejorar, de cada día intentar eh, ser lo más completo posible para intentar ayudar lo máximo posible al equipo y, ya está, ¿no? Y como dice, pues la verdad que contento por las palabras de, del míster porque es muy importante esas palabras para mí. Barragán també diu que mm, en ese ruido també de fons que s'escolta, ese rumrum que s'escolta en Mestalla moltes uh mhm. -huh. voltes, quan Barragán entra en contacte amb, amb la pilota, eh, té eh, seguidors, però també té molts detractors Barragán en la grada de, de Mestalla. Quan se li ha preguntat per aquestes circumstàncies este matí a Barragán ha comentat que, evidentment, ell no té res que demostrar-li a, a ningú, que hi haurà gent eh, a la que li agrada més i que hi haurà gent a la que li agrada menys. No, eh, Eh, yo eh, trato cada partido de, intentar hacerlo de la mejor manera posible, intentar poner mi granito de arena, ayudar al equipo en mi función y en la que me determina el míster. Y, bueno, yo siempre, la afición siempre me ha apoyado, eh, siempre que, he estado ahí, pues, pues siempre me ha apoyado. Y, bueno, yo no, tengo que demostrar más que nadie, ni menos que nadie, ¿no? yo creo que, tengo que seguir trabajando, tengo que estar centrado en, en lo mío e intentar cada partido poner mi granito de arena. Barragán que a Manolo, no se plantee hoy en día, al igual que la mayoría de integrantes de la plantilla del Valencia, el arriscarse a lanzar un pronóstico respecto a las eh, veritables posibilidades de, de que pot tindre este equipo cuando acabe la temporada. a Saber si están en condiciones ya o no de competir a un gran, siga Madrid, Barça o Atleti de Madrid. Creo que tenemos que ir partido a partido. Eh, eh, ahora mismo yo creo que hemos hecho un buen inicio de, temporada y, hay que seguir así, ¿no? Hay que pensar en el Getafe, no más allá, y, yo creo que hay que seguir trabajando, ¿no? Cuando lleguen el partido, los partidos contra eh, los rivales directos, pues, pues ya se verá lo que pasa y, como te digo, ahora mismo pensar en el Getafe e intentar conseguir los tres puntos y después pues con el tema del míster pues pues bueno eh, yo creo que como te he dicho tenemos una grandísima plantilla y, el míster tiene mucho donde elegir no y, y bueno eso ese es el que tiene que elegir a quién pone y a, quién quita y en este caso pues, pues la verdad que como te digo tenemos grandes jugadores y una gran plantilla. Bueno, això pel que fa entrenamiento eh, en el día de hoy, de más simplemente a, la, a las instalaciones de Paterna, mateix horario, no? Sí, a partir del ese 9 y pues, torna al y la plantilla de, del Valencia Club de Fútbol. Tema Paco Alcácer, renovación. Eh, el que pueden dir, toda eh, la, tota tranquilidad del món, eh, que ningún s'alarme de res, <laughs> que deben, claro. clar. Eh, el València ha passat una proposta i eh, els seus representants, eh, Salva, han passat una contraproposta. És sí. a dir, sempre passa el mateix, la primera proposta mai és acceptada eh, no, no, té, no, no té més misteri eh, la sintonia és total entre el València i els representants del jugador Sí, ja filin en les dues parts ja escoltarem la setmana passada Paco Alcácer dir de la sala, dir des de, la sala de premsa de, de Paterna que volia renovar que volia que, eh, bueno, pues, eh, tornar a signar un contracte important amb el club que porta en el cor, que no és altre que el, que el València. Hi ha bona sintonia i predisposició entre València i Total Consulting, que és la empresa que representa Paco Alcácer, a l'hora de firmar aquest nou contracte important que firmarà Alcácer com a futbolista del, del València, però a és d'ara, Manolo, que contem és que el València en el seu dia se li, li va plantejar una oferta de renovació a Alcácer, que li han pegat una ullada en el seu mm, despatx de representació i que, bueno, pues estos Mm, han contestat amb una contraoferta perquè hi ha punts de la primera oferta que va passar el, el València que no, que no agraden, no hi acord en una sèrie de, de punts i d'alguna forma pues, se té que pulir el, el contracte tant per part de València com per part de representants del, del futbolista però que ningú faça eh, d'esta contraoferta que ha presentat el despatx de representants d'Alcàcer, bueno, pues una muntanya perquè no hi ha cap tipus de, de problema, almenys en la sensació i la informació que, que tenim respecte a com van les coses per aquesta renovació de, de Paco Alcàcer. Perfecte, pues, eh, comptat queda a les 11.49 en la sintonia de la 97.7 ràdio, en Esports 97 nit, així la vostra... Sí que, sintonia, per afegir una sí. coseta, eh, la clàusula de rescisió podria ser un despunx, o és un despunx, uh mhm. -huh. en és que no hi ha acord encara entre València i Alcácer. València amb una clàusula important, gran, elevada, per a Paco Alcácer mm, els seus representants consideren que probablement la clàusula que vol imposar-li avui en dia el València Alcácer és molt elevada i a partir d'ahí bueno, pues és un dels temes que han de, que han de limar-se no? Perfecte, pues, eh, ja ho hem contat eh, eh que la clàusula és un, és un dels punts però com dèiem eh, sol, mm, és normal, passes una proposta i de seguida te passen una contraproposta sempre demanant una miqueta és que és, és, que és el, el lògic en estos casos tancant la formació de València que després reprendrem en temps de tertúlia Folgado i parlem del llevant continua eh, les males notícies notícies, dolentes notícies en forma de lesions. Avui ha caigut Rafael Martins. Pues sí, va caure lesionat l'altre dia, eh, jugant el cap de setmana a la Rosalia davant el Màlaga, i a la fi, després de la resonància nuclear magnètica, Manolo, pues un trencament fibrilar per a Martins, eh, por, el davanter que arribava de la Lliga eh, Portuguesa, cridat a ser important en guany, perquè va fer un cabal de gols la passada campanya en, en Portugal i mala sort, altre futbolista que s'afegís a, a la llista de lesiones que té el, el Llevanturia Esportiva, Martins no podrà jugar, Manolo, escoltava al metge, al cap dels servicis mèdics del Llevanturia Esportiva, a Ximo Mas dir que no volia donar cap termini de recuperació en temps per a, per a la tornada de, de Martins, Manolo, pues eh, jo avui en dia així apostaria que Martins mínim 5 setmanes, 5 setmanes, mai menys, eh, va estar de, de baixa. És a dir, que molt de temps per a la que torne a, a poder treballar i a poder competir Martins, el futbolista que arriba a Vanguany des de Portugal. Ui, i d'esta manera Ximo Mas no volia donar fins i tot un termini de recuperació, però ja advertia que anava a estar un temps important de baixa. Que la de Rafael, dentro de cabe también es una lesión normal, es una lesión por sobreutilización. ¿vale? Él, la semana, el partido contra Contra el Mansa se le carga un poquito el, recto, lo tratamos, mejora. La semana esta pasada ha entrenado bastante bien, pero durante el partido este de, Málaga, no sé si minuto 15 o minuto 20, en nota un pequeño pinchazo. En el descanso lo vemos, le ponemos un vendaje y yo le digo, si al poco tiempo tu sensación no es buena, fuera. Yo lo veo, él tampoco me acaba de decir nada, entonces cuando digo a mister, digo, mister, fuera. Y cuando lo cambiamos, él hasta se cabré. Le hemos hecho pruebas esta mañana y sí que nos aparece una lesión en el, en el recto anterior, ¿vale? En el cuádriceps. Entonces, tratándose de un recto anterior, de un tío que tiene una potencia muy fuerte chutando, pues sí que lo voy a tener un tiempo de baja. No voy a deciros más o menos cuánto, pero sí que va a estar, va a estar de baja un tiempo importante. Cinc semanas, Manolo. Sí, eh, cas y un ellos es Juan Fran. Ha explicado el por qué no a operar Y por qué opta por el tratamiento conservador. Sí, yo creo que lo mejor que puede hacer es escoltar a, a Chimo Mar a un dels de la plantilla que no acaba de recuperarse como es Juan Fran. Si ganamos un mes Para la intervención quirúrgica y encima no lo operamos, mucho mejor. O sea, si yo lo opero van a ser tres meses, cuatro meses. Si no lo opero con el tratamiento conservador y está tres meses, nos hemos ahorrado el tratamiento conservador, el tratamiento quirúrgico y va a estar entonces con él estamos teniendo mucha paciencia y vamos poquito a poquito, poquito a poquito, metiéndole carga. Lo iréis viendo, ¿eh? irá subiendo intensidad y lo iréis viendo. ¿Cuándo va a estar? Estará, he visto, estará para el Madrid, estará cuando tenga que estar, porque es que si forzamos un poquito más, acabaremos lesionando más el tendón y entonces sí que habrá que, intervenir. Cautela. Sí, cautela Juan Fran, Juan Fran que también Manolo bueno, pues ya tiene una, una edad considerable Y evidentemente pues, le costa más recuperarse Y mira que el tío se cuida sí, sí. pero que continúa como las pasa eh? está prim, pero prim Toc, sí, señor. fibra, Juan sí, senyor. Eh, Chimo Mas, que continuava repassant eh, l'infermeria en el conjunt Granota, s'ha referit a Jaime Gavilán, altre futbolista que ha tingut molt mala sort perquè va ser arribar al llevant d'una esportiva i de forma fortuita caure lesionat. establecimos un margen de cuatro o seis semanas y estamos ya casi a punto de la quinta y ahora la idea nuestra es que la semana que viene ya vaya, vaya haciendo sí, sí, sí, sí, ¿eh? sí. Jaime está ya casi casi a punto de a punto de entrar y lo que os he dicho, si completa tres entrenamientos buenos con el grupo ya para nosotros estará estará bien. esa la noticia más agradable de todo porque ha repasado eh, les lesiones A pensaba eh, will good yo pensaba que esta era una tasa que tenía que hacer o que donar la cara el preparador físic, i ha sigut el metge, per pròpia voluntat, Simon Mas, el que ha volgut donar la cara i explicar tots els casos un per un de lesions i el per què i com s'han produït. Sí, no té cap tipus de, de problema, mai l'ha tingut eh, Joaquín Mas d'explicar en mitjà de comunicació el que passa en qualsevol futbolista de la, de la plantilla. Jo crec que sí, al llarg de la temporada Joaquín Mas no se pronuncia i no parla al voltant de, de lesionats, és perquè igual eh, lo que li arriba des, de, des del club o el que emana del, del club és que no parle per a mitjans de comunicació, però mm, jo te garantís que si d'ell dependís, Joaquín Mas no té cap tipus de problema en, en atendre mitjans de comunicació per a explicar un un per un o cas per cas el que ocorre amb els futbolistes de la, de la plantilla. No? Hi ha una diferència abismal uh mhm. -huh. entre l'anterior cap dels servicis mèdics del València, eh, Rafa Plaza, que s'amagava, que era un poquet eh, temerós, fugia de mitjà de, de comunicació, i Joaquín Mar, no? Chimo Mar, que és de l'escola de, de José Nebot, que són pues, metges que Normalitat. no tenen cap tipus de problema en parlar de la lesió d'un futbolista. I si un futbolista està lesionat, pues, se diu que està lesionat i ja està. A mi ha paregut una, una bona mesura per la seva part. Eh? El a mi també, sí. El fet de, i si donar la cara, perquè en efecte mm. no hi havia eh, absolutament eh, res que amagar en esta història. Eh, apalar su meta sobre el próximo rival, que es el Barça, que no va a ser fácil. No va a ser fácil y, bueno, pues esta es la visión que te sumeta del partido que le espera el Unión Esportiva el próximo fin de semana. Bueno, el domingo es un reto difícil, complicado. Sabemos que es eh, el equipo que está mejor eh, hoy, hoy en día o a día de hoy, pero lo vamos a intentar a, través de, mucho esfuerzo. Tendremos que disfrutar sufriendo, sobre todo, y va a ser complicado, pero no, imposible. Ya se ha demostrado que eh, el año pasado o hace, o hace dos que el equipo planta cara a los equipos importantes de, esta liga. Xumetra, eh? Altre que te que espabilar, Manolo. Sí, Altre que te que espavilar, la bala del Startit. Que... La bala del Startit. Molt bé. Al sí. Alguna cosa més del Llevant, Salva? Bueno, res, que demà tornarà al, al treball. A mi s'ha dolenta la notícia que avui s'ha trobat 5 setmanes de, de baixa per a, per a Martins. Ja veurem el que passa amb el davant del Gràcies, Folgado. Adeu. Al nostre company. Se n'anem eh, a parar de bàsquet. Juanma Romero, què tal? Bona nit. Què tal? Buenas noches. Bueno, pues un València Bàsquet que avui presentava les noves equipacions eh, com dèiem, no anaven a ser ni massa estridents ni massa canviants sobre el que tenim previst del taronja com a primer color i del blau com a segon. Les novetats més importants estan sobretot en aquesta eh, silueta, en aquest skyline de la ciutat de València que porta eh, difuminat i dibuixat el conjunt taronja en les seues samarretes. Sí, efectivamente, ¿no? Bajo el lema de cultura del esfuerzo, ese lema que identifica al, Valencia Basket, en la parte frontal pues se ve ese skyline donde, bueno, aparecen pues monumentos significativos de la ciudad de Valencia, está el Micalet, eh, las Torres de Serrano, el Palacio de las Artes también Reina, Reina Sofía, y luego otra de las novedades es que en los laterales de la, de la camiseta de la equipación pues hay un plano de la, de la ciudad de, de Valencia, el callejero, con lo cual se trata de hacer más valencianía. Otro detalle curioso, se ha por la promoción de las redes sociales. Se ve la cuenta de Twitter de, del Valencia Vázquez... justo debajo de donde pone cultura del esfuerzo y otra de las novedades también el tejido labrado que es el que se ha elegido como técnica para, elaborar estas camisetas del Valencia Basket, que curiosamente además va a tener, eh, digamos que dos, ¿no? Dos, dos clases de camisetas, una para la Liga Endesa y otra para la Euroliga. La única diferencia, por un lado, es los logos que lucirá el equipo en la Liga Española y otro en la Euroliga, y por el otro, que en la Euroliga el dorsal, el número, va a ir por encima del logo de Cultura de Esfuerzo y en los partidos de la Liga Española, pues será justo al revés, arriba Cultura de Esfuerzo y debajo el, número. eh, has pogut, eh, o has tingut l'oportunitat de parlar amb Rafa Martínez, amb el jugador de València Bàsquet, que eh, parlava, perquè ja se sap que l'equip debuta el dia divendres 26. 26 a les 7 de la vesprada contra el Madrid en la Supercopa, i ha parlat precisament de, del partit contra el Madrid, que no serà com l'amistós de l'altre dia i que ja comença la competició en sèrio. Bueno, está claro que es importante ¿no? ganarlos, ¿no? pero bueno, eh, será otro partido, les faltan cuatro o cinco jugadores también muy importantes y la verdad con muchísimas ganas ¿no? de competir otra vez en una Supercopa y, poder llegar lo más lejos posible, ¿no? pero como he dicho ahora hay que ir paso a paso, ahora el jueves tenemos un partido, el domingo otro, ir prepararlo, preparándolo al máximo y ir mejorando durante esta semana y la que viene. Y también te ha contado cómo son los objetivos de Guay, no, Juanma? Sí, aunque no ha querido, dice, marcarse muchos objetivos, porque dice que en otras temporadas no les ha ido bien el fijarse objetivos y que hay que ir, pues, el famoso partido a partido. Así lo explicaba el capitán del Valencia Basket. No, objetivos no, porque cuando los marcábamos no nos salían, así que ir eh, paso a paso, ¿no? Ahora estamos en una fase de reconstrucción, de... han venido tres, cuatro jugadores nuevos que se tienden a adaptar a nuestro sistema de juego, que lo están haciendo rápidamente, gracias eh, de momento, y y nada, pues ahora paciencia y paso a paso y esperar ya el primer partido oficial que es el de la Supercopa. Los palabras de Rafa Martínez. ¿Algo más que apuntar, Juanma? Pues nada, que las camisetas están a la venta. El que la quiera, 37 euros vale cada una. No son excesivamente cares. Gracias, Romero. Un abrazo. 11 y 59. Agafemos una miqueta aire y ya están así así. tres y Ya están charrán fuera, o sea que dins van a petar Así, en la tertulia, en la 97.7 Radio Sports, 97 Fins a de la matinada. Esports 97 nit, la tertúlia. Bueno, pues així comença la tertúlia en Esports 97 nit. Ja estem reunits, eh, eh, quatre, perquè m'ha dut eh, Carlos Bosch un reforç, que sempre són agraïts. Ja que estàs en el tema, Carlos Bosch, bona nit, presenta'm, introduïs-me el reforç. Que parle, eh, que parle, eh, no? Jordi, Hola, què tal? Bona, bona nit. Bona nit. Es Jordi Roda, Compañía de Superdeporte. Jordi Roda, compañero de Superdeporte, benvingut a la tertulia? Molt Yo encantado de estar aquí. Que no ha participado mai en, un programa de radio pues no, sé si perdido a nivel profesional o no sé con tiro pero. Bueno, en alguna, en alguna radio local sí, en una gran no, debuté. o sea, que está, una gran, ahí que... Ah, eh. señor, un aplauso, Arturo, un aplauso. Sí, se el mundo debutas con picadores. Llevo <laughs> sentita Jordi, Sentita Carlos. Eh, Pau Fuster, del Levante Mercantil Valenciano ¿Qué tal? Buenas nit. Bona nit. Com estàs? Bueno, sobretot il·lusionat, no?, en l'equip que, que tenim. Com la ah, ah. renovació de <laughs> Mira, mira, mira que li huevia folgado. Ahora es mira con Carlos Bosch li va apretar a Pau Fuster en la renovació de Barragán. Perquè ell te parla de la renovació de Barragán. Parla de Barragán. Ara no, no, ja. Manolo sap perfectament de què parla. <laughs> pues està fent la loca. Un respeto a Don Antonio. <laughs> Don Antonio, sí, sí, els palos que me caiguen preferís aportar, saps? Ara ah, te subes al carro, ahora. I també està el company Gonzalo Naya. Hola, Gonzalo, què tal? Bona nit. Què tal, Manolo? Com està? Bona nit. Benvingut i encantat que estiguis una nit més. Encantat d'estar una altra setmana. Però estàs preparant ja per la setmana vinent, si no recordem malament, mm. tens la posada en marxa de la teva nova web sí. d'Esport de, Aventura, no? De, sí, que no sols de futbol viu, viu l'home. Di dimecres, dia 24, fem la presentació mm -hmm. en el Col·legi Major Rector PC de la Universitat de València, dimecres a les 7, fem allà la presentació de la plena web, que com tu dius, eh, està el futbol, que està molt bé, que ens agrada moltíssim, que ens encanta, que està el bàsquet, estan tota la sèrie d'esports i més generalistes, i n'hi ha una altra barbaritat de personal que està fent esport d'aventura, uh mhm. -huh. eh, carreres de muntanya, proves de BTT, eh, triatlons, Ironmans, cada vegada n'hi ha més, cada vegada hi ha més persones... Eh, bicicleta todoterreno, ah, bicicleta montaña. Vale, tío, vale, Ahora, anem perdona, perdona, Por parlar de, M, eh, eh, eh de MTB, BTT, e vull dir, n'hi ha, moltes variables. Perdona, perdona. Ah, pues, perdona. Voleu pues dir que continuen, continuen existint les bicicletes, no? Sí, eh, okay, ah, todo Eh. Com tot el món ja corre, i a veure si... No, yo es que Desde que se s'inventar el motor de quatre temps, Ya lo de, lo de, pegar pedalas Es pues, que se me, se me escapa. Pues, dic una cosa, cada vegada més personal... A, a Vicent Bella, eh? Cada vegada no, personal en bicicleta, Pero també por la ciudad eh? jo no he vingut en bici perquè n'hi ha un, una zona que no m'acaba apañar molt, <laughs> però si no me vindria en bici, eh? eh? Però que quan Manolo ha dit, estàs preparant, jo dic, estàs preparant la volta a no sé no. què, o el turmaret o algo. Pero No, no, no, no, però Gonzalo no para, eh? una pinta de ciclista, porta la bici del no, no, cap. No, no, Ai, el que... Gonzalo li pega, però cosa mala, eh, a la bici. Ai, ara, ara que tinc temps, pues, he de fer alguna cosa, no? Per no, això, presentarem el dimecres que ve la, la plana web, que volem que sigui un poc ahí el lloc on sí. la gent puga trobar eh, la informació dels seus esports, perquè a més eh, hi ha una altra cosa que hem constatat que és que qui fa una prova de carrera de muntanya, un trail, eh, no fa exclusiva d'entrada. Igual també hi ha una època que fa algun triatló o una travessia anado o fa mm-hmm. sí, una prova de BTT. A, tu te passa, no, Carlos? tu <laughs> vas combinant de la, de, de, de la cervesa... Eh, de una cervesa a una altra. Ui llonganissa. Ui... No, ui chorizo. O ui chorizo. Ui chorizo. Ui chorizo. Ah, no li va furtar. Si la vos passes un problema vostre... Jo estic entenent a Gonzalo i... Bé, eh, però en tot cas el que volem és ¿eh? que la gent que fa esport d'aventura, de qualsevol, pues que entre ahí en sense límits cerveseaventura.com i que trobes tota la informació. Descobrir cerveses també és una aventura. Eh, escolta, sí. Mira, eh, una de les persones... I, i fer carreres de... Va. Una de, una, una de les persones que en el seu moment vaig entrevistar quan estava fent el, el Sense Límits en Ràdio 9, un escriptor de Denia que va pegar la volta al món en, en moto, en fi, fa, fa molta història i que ara el trauen en televisió espanyola, etc etc ell, un dels objectius era a cada zona que anava tastar la cervesa home, local. Home, per favor, si no de què? Clar, que tu no Tastar. ho fas. Sí, home, evidentment, evidentment. No ho fas quan vas de trail. Però este se n'anava per allà... a... va travessar... i en TVs. <laughs> este ho feia quan se n'anava per allà a travessar Àfrica o quan va a travessar tota Àsia i anava a cada lloc, anava ja, tastant la cervesa local que està molt bé. Vull dir que és que no són coses incompatibles. Descobrir bueno, bueno. món és descobrir món. I una de les coses... Ojo en cerveses locals, que jo recordo una quan jo vaig fer vas a parlar de la prehistòria, eh? A veure. Quan jo vas fer el, el viatge... Gots sense fronteres? El viatge, no, no, no. Més, me, no, gots, me, no, sense fronteres. No, no, no, no me, més, enllà, més enllà encara. Quan jo vas fer el, el viatge de, de Fidel Garrera en el 94 que farem a Tunísia, val? hi havia només una marca de cervesa. Ahí, ahí, la cervesa local era la cervesa nacional. Hi havia una, que es dia Celtia estava garantit que tu te feies un parell de cerveses... I tombaves. No, i la tassa del bater era la teva millor amiga la resta uh! del viatge. <laughs> sí, sigui, jo el, el, el viatge de fi de eh, carrera a escapa lliure. A si tens que anar a Tunísia, endús-te la beguda. Jordi, tu, Jordi, Jordi, no, que tu encara... Ah, està, bé, està, bé, està bé provar, està bé provar, però també, en fi, el que està bé és saber quines són les teves costums, perquè, per exemple, segur que en, en el bar de Tamares, segur que els caps de setmana passarà molta gent d'estos que fan rutes sí, en bicicleta, clar que sí. acaben parant... I a esmorzar. A esmorzar, però no és l'esmorzar, és l'esmorzar, la cerveseta i el crema Claro. Que vull dir que si se fa esport és també per I, a tindre aquests moments. I a enseñar anem a Pau i a Manolo. A I al bar Paquita de, de también també ha home, anat. Home, evidentment. Es, eh, que evidentment. també ha anat, però aquests no saben de què se que parla de broma. Y, escolta, ya ja no sé quantes visibilitats no, no, no, és que a vegades diuen, no, eh, demà tinc que lliurar que em vaig a Slida. I pensen que era broma, tot. Però el bar... Claro, el bar Paquita de Slida. Al bar saben que sí que va. A fer espolla lo saben, pero al bar sí. Allí van tots a almoçar el ciclista. El bar d'Eslida perfecte perquè a més té una zona preparada para a deixar les que se poden juntar ahí 50, 60, 80 bicicletes. Només, fotos. només té un problema, això, bar. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Només... Secunde l'emoció, Fuster. Secunde l'emoció. Vull fotos. Només té un problema, això, bar. Està posat en un punt, en Eslida, que tires després cap a on tires, és cap amunt. Ai, mare. Sí, sí, sí, I cap a Eh, clar, te'n vas ah, cap ahí, que, és que, és te'n vas cap ahí, ah, o putxes eh, i acabes ah, arribant a Xobar. Sí. És que ja dic, per on vagis és de pujar. Si te passes un poc esmorzant, pues després no tires. Pues tires que... cap avall, que no passa res, fa que, cap Que no, que no, que... Ah, bueno, ja, però és que jo a cap partana no, perquè sí, per tornar pues, a Burxassol no me... No me dona. Com el lateral, qui juga sempre? Barragán. <laughs> Solen hi ha un camí. Hem de parlar de laterals en el dia d'avui. Eh, eh, però eh, el punt en el que eh, ahir eh, no arrencar, però sí un dels punts per el qual va discórrer el debat d'ahir, i crec que és important, eh, per exemple, un tio tan animós i tan optimista sempre com és, com és vos, que a Carlos li preguntes, Carlos, no ni contra compta. 3 a 0. Ja, diu 3 a 0. <laughs> <laughs> don fe, don fe, eh? La, eh? Sí, sí, eh? 3 a 0. Eh, la gran pregunta és en quin punt ha de manejar-se el València per a no confondre l'optimisme amb l'eufòria. I ho deia perquè eh, a l'hora de no confondre aquests dos sentiments, aquestes dues sensacions, quan les coses van bé, són les que després t'ajuden a encaixar cols. I feia jo, a l'inici del programa avui, en l'apertura, eh, las, el símil amb l'Atleti de Madrid que fa 3 dies era l'equip d'Espanya i estava en el centre de tots els elogis i avui s'han dut un colp per derrota inesperada, no per res perquè no és irreversible el que li ha passat a l'Atleti. Que te guanyen l'Olimpiakos de Xoli Domínguez i Michel. Clar, clar. El problema és... No, el problema... I, i, Botia, i David Fuster. Fuster. i, un respecte con David Fuster. Eh, correcte, i de Roberto el porter. Eh, però dèiem, Eh, eh, no es una derrota que siga, que siga dolorosa porque és irreversible, no, jo... inesperada y per eso jo dic, en quin punt senyors ha de manejarse el Valencia ah. en esa finísima línea no línia ficar-me, de bien Don venim d'on venim la venda antes que, que, la ferida, no, que no, ¿vale? Sobre, todo porque el entrenador al teclar y la otro traído a vadir es decir, estem guanyant però hi que millorar cosas pero no, no hem és que el tema de fondo i, después de dir jo lo de la venda y la ferida y tal a anar ahí Pau vull dir eh, on està el límit entre l'optimisme i que era l'altre Manolo que havies dit? I l'eufòria. Jo crec que mm, l'eufòria no sé si és bona, però bueno, jo estic prou eufòric, en qualsevol cas. Eh, jo crec que el València va guanyar el Getafe 0-3, estic convençut, <laughs> no, i sobretot hi ha motius però... 0 a... no? 0-3, Pau, 0-3, fem-me cas l'altre dia era 3-0, eh? Si no, sí, però, per, per, ja, però ja portaven dos partits de 3-0, eh? Sí, ¿Vale? Que esperante que no era. Pero a lo que vas, y ten en cuenta que está Guaita de portero. ¿Vale? Que tú no volías tiro, pero estás pensando. que no te atrevies a tiro. En uno es suficiente. Vale. A lo que hablaba yo El equipo te molde marche de millora. Hmm. Mm, en algunos puestos. Y te molde marcha de, menor de millora Como equipo Y sus mecanismos. Pero es normal. Y al final... No, ya acabi, no, y perdona, perdona. y después el Valencia simplificant molt, però en un xor per línia que és Otamendi, André, Rodrigo, i allò del match de, de millora que parlava, que pot ser fundamentalment Negredo, ja Mustafi, i si és de veres que este del Rio Ave, Felipe Augusto, no sé què, vull dir, tu tens molt millor equip. Mm que 16 equips de la Lliga Espanyola, que 16, però, però, molt millor equip, però, és que però equips són mal, i ja prenguen tindre de Andrés Rodrigo i de Negredo i Alcácer, és, és que, no, és molt no, millor no equip. Tenen, no t'has d'anar molt lluny, l'any passat tu anaves al camp del Betis, perdies i el Betis baixava de categoria per exemple, és que tu, per exemple el, mateix, el mateix espanyol el mateix espanyol que te va pegar un repàs allà a Cornellà el, el València se pot beneficiar de que per exemple els equips capdavanters de la Lliga Jordi Renova eh? tots, juguen, tots juguen <laughs> Champions és que això va ser una clau i físicament eh, claro. el València pot fer un gran paper en Lliga i en Copa del Rei perquè no té la càrrega de jugar a Europa, que és un avantatge de no ah, jugar a Europa. Sí. Eh, que te pots concentrar en les dues competicions. Però, però m'agrada que el trenqueu. Sí, perquè eh, si recordeu l'any passat, eh, Aleti Bilbao i Villarreal comencen una inèrcia molt bona i aprofitant-se precisament de que no tenien competició europea. I aquesta inèrcia ja le van arrossegar durant ja tota la temporada i acaben eh, clavant-se en competició <laughs> europea. Eh, evidentment, si pogueren triar, evidentment ens agradaria que aquesta setmana el València haguera jugat Champions, eh, per descomptat. No, Home, o que, o, o que haguera jugat, o que estiguera pendent de jugar la UEFA Europa League, per descomptat, però ja que no ho tenim, anem a buscar-li eh, claro. la volta no, positiva i, que dia Jordi. I, i ell ha donat un punt, el tema físic, claro. que és una de les coses que estan resaltant els, els poquets, diuen, els eh? poquets jugadors que queden dels últims anys sí, que estan fent una, una comparació. I n'hi ha un altre factor dins del tema Aquest físic. Que tu dius, no? N'hi ha un altre han factor. Han començat a les 9 i mitja i han acabat a les 12, sí. és a dir, de manera no, ah, doble que, sessió. I que n'hi ha, de, de manera doble sessió, no? Que, que n'hi ha, que n'hi ha dia que els peguen un passó important, eh? No, no, Però exigent, eh? I, fa cal, I fa calor a València no, aquests dies, eh? N'hi ha, ha un exercici que sol fer, de fet em sembla que avui ha sigut així, també, eh? que després ja de pràcticament tot l'entrenament prepara dol, eh, dos de 1 contra 1 en els quals el jugador no es pot amagar o sigui, s'ha de o es sacrifica sí, o queda ridícul ah, sí, de tots ah, ahí si t'amagues palmes estic ja, ja en la part final d'entrenament i damunt d'uno es fica una càrrega més Eh, què va dir aquest jugador que tu i jo sabem que no anem a dir el nom <laughs> <laughs> després d'un dia que li xapeta molt? Este, no sé qui, no sé quantos quiere acabar con nosotros, ¿no? Però al final, quan van... Venen Però és un comentari necessari. No, i quan venen els resultats, tu dius... Claro. que me veig mort ah, quan tu veus la pressió que, que fa l'equip eh, l'exemple està en, en, en Allestaran en Benítez el criticàvem per, per la, la càrrega física i es feu milionaris a tots i després no, no, no te'n vagis mm. dins del tema físic jo crec que n'hi ha una altra variable una és que el València no té aquesta competició europea i una altra és que per la qüestió econòmica i per la limitació salarial la majoria d'equips no han apurat les plantilles, no tots els equips tenen les 25 fitxes professionals i el València jo crec que precisament aquesta temporada no tenint competició europea té una plantilla que està ah. més compensada que jo crec que està més complicat que la de l'any passat. I molt jove. I, molt jove. I molt jove. I que la de l'altre. On recordem que l'altre dia ho, ho parlàvem en, Andr en Andrés, el jugador més veterà que Javi Fuego, eh, que té 30 anys, és de entre todos los equipos de la liga. el jugador més jove dins dels veterans i només té 30 anys. sí, fa, és el veterà més jove de tots els equips. Que fa trailing tricking tropic trail, que fas tu, però en Mira, ell fa el o miedo, el o miedo, sos miedo, que li diuen allà, ell ho ha fet. Que sí, sí. sí, sí, ah, sí, sí. No, i, no, el seu germà organitza... El seu germà és qui organitza el desafioso miedo. I de fet, i de fet Stein no la va poder fer per, per un tema... No sí, que l'ha fet, sí. No, este va, no jo eh, crec que ell... Serà un altre. No, jo crec que... Eh, Javi Fuego, jo crec que ell, com a tal, no la va córrer, el que va fer és eh, ah, vale, reconèixer perquè, el recorregut acaba... prèviament, perquè quan ah, fan la prova sí. igual estan en època de pretemporada, etcètera, etcètera. Acabant una lesió la temporada passada sí. i tots li van recomanar ah, el descans. Però sí que lo, ha fet el recorregut, a lo, que, a, a, a lo que anava jo, perquè al final, eh, si fas la comparativa d'equips, si fas el joc, mm, jo crec que el València si ho fa bé pot lluitar hasta per el tercer puesto. Jo sóc atrevit, no, me dona igual. No, no, si si ho fa bé, si ho fa bé. Si ho fa bé eh, no, que el, la seva lluita natural perquè els equips se fan a poc a poc és el quart puesto perquè és un equip que es comença de zero eh, eh, sí, n'hi ha, tu pot, n'hi ha en equips són la de Madrid, la de Bilbao i un entrenador el Villarreal. però a lo que anem, el Villarreal té el mateix equip que l'any passat Vull dir, eh, Luciano Vieto té molt bona pinta no, han, fitxat, han fitxat un gran central sí, a Víctor Ruiz, vale o sea, que se compensa en Víctor Ruiz no, no, vull dir, jo tinc que veure que Luciano Vieto per exemple fa més gols que els que feu Utxe l'any passat no crec però en definitiva el Villarreal pel que siga, no és el meu problema eh, no ha dit, estic en Europa fitxa dos jugadors de 10 milions cada jugador i intenta donar un pas endavant no ho ha fet no ho ha fet l'Atlètic mm, tots tenim clar en què se va entretindre sobretot en una plaça en una ciutat, en un equip, en un entorn que entén perfectament que pelees la Champions i que és el 10 en la, en, en la Lliga. Allí s'entén per la... Tu, tu has vist les cues que n'hi ha allà? Ah, per la manera de ser de, de l'especial, no si allí quedes el 10 no passa res. Eh, entretinte. Eh, la Real Societat, bueno, jo crec que mm, eh, eh, comença a apagar-se ja, ja, ja comença a apagar-se sí, bueno, però això precisament mm, i acaba, i acaba la incògnita... preferir que haguera estat en la primera fase i acaba, eh? i acabe la incògnita del Sevilla que mm, s'ha reforçat però al final mm, se'n va un jugador molt important que és Rakitic i diguem-ne que i fàcil. i, i fàcil, efectivament anem a dir que és més incògnita per tant jo veig al València candidat a ser quart mínim i m'agrada que tots els que parlen del València diuen objectiu Champions perquè al final el missatge i acabe el missatge que envia el València fitxant a Negredo és molt clar és jo vaig en sèrio eh i també... Jo i vaig en sèrio, eh? Jo també, fitxa, negre, també, fitxa el tiburón bomba que vaig en sèrio, eh? I també m'agrada a mi que, que per a que Nuno renove en el contracte que té actualment, perquè tu després podries decidir si continua o no, quedant el 7, si t'agrada. Com està el contacte És, jo no És que seguís si l'equip és en Champions. Al final, no al final ahir demostra l'entrenador que diu no, no, no, jo no vull, jo no vull dos anys ni vull tres, sinó jo estic convençut que vaig entrar en Champions i t'ho vaig a demostrar i renovaré. Es que a mí, es que a mí, Això demostra a mí me ven uno, a mí que me vinga de Valencia diu que, que lo chetiendo la Champions, de verdad. Tú, ja, però els tu no anys, per, però els últims per, anys per, per València o què? Per contractes de, de dos, tres anys de durada i s'han tingut que trencar antes. Mm. O sigui, però els missatges en el València, si vos fixeu, en el club sempre són més cautelosos i és Nuno, com l'altre dia també en la roda de premsa postpartit, qui ho diu de forma més clara. No, no, Salvo també ho ha dit molt clar i, i Salvo Rufete també, ho ha dit. També ja ho ha dit. Salvo ho va dir en, la, en, en la roda de premsa de Filip Augusto, va que va ser el dia de la roda de premsa de, de, de, de, de Tiburón Bomba. Ho va dir de matí, eh? Però, però Tiburón sí que ser... Bomba, saps que té nom de xelat? Tiburón bomba, es verdad, tío. Ah, tiburón bomba, chela, pero alguien que Yo me vas a quedar en el Nicolápiz. Ese que es que ese tiburón bomba. Tiburón bomba. Con lluïssen, tio. Anem a una pausa para la publicidad, eh, que gràcies a Déu cada volta ja en tenim més. Eso, eh, això, descansem, eh, que Carlos nos también agarra una miqueta d'aire i que descanse, y morís para la, resta. Vale, me calle, me calle. Y después tornem fins a l'hora de matinada. Así, en Sports 97, per cert, la pregunta que estem fent en el dia d'avui per a que la vulgueu respondre en arroba esports97nit, el 97 en número, arroba esports97nit, és més o menys tots tenim o vislumbrem que poden haver-ne rotacions de cara a tres partits en set dies. Vos pregunte, a quins jugadors... Lo fàcil és... A eh, qui entraria? No. A quins jugadors li donaríeu descans? Perquè és que estan fent tots, bé? 12 i 18, fins a la 1 de la matinada. Així, en Esports, no 97 nit, en la 97.7 Ràdio. Tuviste talento especial en cultura, ciencia, acción social, empresa o deporte. Bankia y Levante el Mercantil Valenciano quieren premiar tu esfuerzo con una beca de 6.000 euros. Si tienes entre 18 y 35 años, inscribe tu proyecto en el segundo premio Talento Joven de la Comunidad Valenciana. Consulta las bases en talentojovencv.com. Levante el Mercantil Valenciano y Bankia han elegido ya? Un curso de técnico en establecimientos de restauración. ¿Con las instalaciones más modernas, una enseñanza de calidad y muchas oportunidades laborales? Sí, y de la Escuela de Hostelería Gambrinus de Heineken, España. Ahora en Valencia, de la mano del grupo La Sucursal con dos estrellas Michelin. Llama al 910 2983 o ven a la propia escuela en el restaurante vertical en calle Luis García Berlanga 19. Escuela de Hostelería Cambrinus de Heineken, España. Te servimos tu futuro en bandeja. Ferto, Su concesionario Peyote en Torrentisilla cuenta con más de 12.500 metros cuadrados con todos los servicios para que usted se encuentre más que satisfecho. Satisferto. Ferto, su concesionario Peyote en Torrentisilla. Una imagen es para toda la vida. Que no se pierda. No acumules cientos de fotos en tu ordenador o en tu móvil. En Fotopro te ofrecemos múltiples opciones para tus fotografías. Revélalas en unos minutos y llévate las fotos de tus mejores momentos. Fotopro, calle Castellón 2, entre Plaza de Toros y Renfe. Fotopro.es. Si te agrada el sport, esta es la Teguasita cita Sports Sports 97 NIT, el teu equip, la tegua radio. les 12 i 20. Esta és la cançó que avui ha demanat Carlos Bosch. Que Gonzalo no pilla. Que sempre té la seva finestra musical en l'espai. I vull preguntar quina cançó és i per què vols aquesta cançó. És Maneras de los de Marras, per què? Pues perquè són valencians i m'agraden molt i han tret un disco nou i recomane a tots que escolten Maneras. Per esta cançó diu que hi ha mil maneres de ver les coses. Y son valencians. son valencians Sí. del barrio de Cristo. Vale, Del barrio de Cristo. Tocar en Aburtesot este estiu, eh? con la primavera, Déjala un poquito más. que solo despierto sueñas con ellas. Y ahora la, la otra vez. Hay algunos que viven pidiendo en la escalera. A ver, Carlitos, eh? son del barrio de Cristo. pueden posar, Tenen una canción dedicada al barrio de Cristo. pueden posar la de... Duemos de temps currant la, de Piñón <laughs> Va, passa la càmera. No? <laughs> que tenen una, que tenen una que és molt clarificada. Este sol se pot dir o no? Sí, va, tira-li. Sí, tira claro, diu, directament, el títol de la cançó és Follando a Pinyón. Vamos. <laughs> Potser 21 se pot dir. Se pot dir, i la repe també entra. Tu vas ficar la no la, la rep no ho digo. No és horari... No és, eh, ja vau en la rep, per favor. Horari... Ha estat Jordi una de les situacions que teníem previstes en el, en el guió. Sempre dic que la millor tortura és la que trenca el guió i esta va per aquest camí, de lo qual m'alegre molt eh, del tema d'una competició menys és cert que de cara a competir en la pròxima jornada de Lliga el València té un partit menys en les 10 escames que 5 equips 4 i 2, 6 perquè no caigué que 6 equips de la, de la competició el qual és una bona notícia tenint en compte sobretot la profunditat de banqueta es que, que enguanya este València es que, bueno, que és un equip, eh, com deia també abans Gonzalo més equilibrat que el de l'any passat que jugava Europa League jo te diria... Que és algú de Champions, també. Que, que algun dels equips que jugava Champions. no era tan equilibrat o tan versàtil, a lo millor la paraula és, és la paraula és, de Rufo és versàtil sí, però jo crec que és equilibrat per, per versàtil probablement hi hauria que barrejar els dos conceptes crec que algun dels equips que ha jugat Champions no era tan equilibrat per versàtil com és esta plantilla però sí que sé que el València té un, té un avantatge que si és capaç de saber eh, treure-li el suc eh, li va donar molt ràdits eh? eh, estan obligats un poc a, eh, Nuno i els jugadors però jo, és a dir al final ahir con, coincidim tots esta plantilla és molt més completa que la de a tres temporades perquè tu ara veus l'equip que està jugant i veus la banqueta i dius, tinc recursos un recurs fiable i el que tu posaries titular en cada línia abans eh, miraves i tenies dubtes és que... I, i, i per això mateix si el València hagués jugat aquest any dos competicions jo hauria estat ah, totalment tranquil perquè de fet veus la necessitat de tindre més competicions sí, sí. veus la necessitat de dir ostres, per que tinguin tot minuts que allà, o, que o Orban en, en, Mira, en dos futbolistes o ara quan estiguen els tres davanters perquè no tots els partits podran jugar els tres aquests dos futbolistes clar. són els que ara mateix perquè Negredo va jugar mm, ja veurem el que inventa l'entrenador però va jugar sí, sí, i, i, i, i, Paquito, i, i Paquito. ja veurem el que inventa però va a chuar, o sea, te gastes 30 quilos, 25, es que sigue un futbolista, chua, no, no pergan massa temps en el debat, no? Però sí que n'hi ha futbolistes que efectivament diu, és es que hauria d'haver un partit dimecres, dijous, europeu per Mustafi i Orban, mm. Són o, o Foculini, tenen jugadors ahí que, que no han entrat encara. I que, i que el dia que entren pues Nuno tindrà el, el, el, se diu el, el, el gran problema, el, el bon problema de, de a veure què fa i de a veure com, com perquè recordem com quan Orban va marcar contra el Sevilla ja, ja estava la gent Orban allà i després va allà i fa un partidat contra el Màlaga correcte, eh, i ahí reivindica, estàs, i ahí reivindica. Clar, ahí estàs demostrant que per les dos jugadors per aquella posició perfecte, eh, estem par parlant meravelles de Bezo i en, encara no hem vist Mustafi que és un tio eh, campió del món ah, però tu en tan sols no, 22 anys. Tu ara analitza quin equip que no siga dels tres guapos, amb gorrosos de dalt, que insistís si la València fa bé pot pelear el tercer puesto, per què no? Per què no? Al Madrid, pero... ¿no? El tercer yo se, sí, claro. se, se le lluita al Madrid. A <laughs> la, a la meseta, no, a la, claro. no, no, predica al Madrid, no al Atlético. sí, sí, al Real Meseta, al Real Meseta, sí, sí. San Peña Florentino i mira... Gràcies. <laughs> Gràcies, Flores. Quatre, quatre punts menys en Meseta, eh? La, la, sí, sí, sí. la notícia és truculenta, però, sí. és, però és molt forta. Que Mato li fiquen 5 a 0 al Barcelona. Eh, sí. El, la guerra que n'hi ha en Madrid entre Ultrasur i Florentino Pérez i la cosa se n'ha de mare, molt, i avui Ultrasur han fet pintades en el, la tomba de la dona de Florentino Pérez. No, ja, ja, avui no, ja, ja, ja fa temps. Lo qual me sembla, ja me sembla passar-se Molle, pero pero pro kilómetros es sí, sí. Bueno, lo que daba yo. Ah, eh, del Madrid pudo ir una cosa? Sí, pero sí, bueno, feia... pa mal. Eh, <laughs> sí, sí, sí. sí, ¿Me No, permís? No, exactamente. no ah, pues, pues entonces no. no, no, no, escolta, simplemente una reflexión que me fui a Gracia Estava estaba viendo el partido de Champions que pasa dos minutos de canal ...casualmente tocaba la pilota Iker Casillas ...y tots xiulant-li tots, o sea bueno tots, yo diría 70-30 no, no, no, y els comentarista me a gracia... ...porque sí que parlaven de Chulis... ...pero dient que era un, sector menor del público... ...y me a gracia especialmente... ...porque dient, y yo ho escoltava y digo... pues será casualmente ya tienen els micros perquè s'escoltava tot el camp <laughs> es un I sector, després, espera, espera, espera, y después que dient eh, no, este es un debate absurdo... i jo Ah, o sea, si l'afició del Real Madrid li xiula al seu porter, és un debat absurd. Si l'afició del, del València, València li xiula, li xiula a, Emery, a o a qualsevol no saben que és que l'afició és no sé què, no sé com. Ah, clar, o sea, si ho fan vale. aquells és un debat absurd. Ja, ja ya lo llevas, ya lo llevas. No, és que, hay que Ja està bien perquè a Iker se le mide todo lo que hace... I és un debat. I lo que està passant en Iker és total i absolutament just. I jo diré per què. Perquè quan Iker fa la mona tenim a Iker fent l'amor en tots els puestos. Posar que Iker canta i xiulen, Iker xiulant-li en tots els puestos també. Eh? No jo... ha, és, és, és justíssim. No, però, però, però, és justíssim. Final, al final el que deberían de xiular és el que ha provocat això Florentino. S'apanyen, eh, a mi que me... Que, que s'ha carregat al, al porter. Però si jo simplement el que venia a dir era que, que quan ho feia una altra afició con l'ha sí, fet el València, la, la, vara de mesura era, era que l'afició del Valencia es com si no entenguera el futbol. I posats de música. També, <laughs> però vull dir, i ho fa afición del Madrid y no son capaces de clavarse en la afición del Madrid y digo no, es un debate eh, absurdo digo no, no, ja la valentía, igual que Fer, de clavarte la afición del Valencia, de clavarte no, afición no, del Real no, Madrid. No tenemos. Si sí, el mateix Casillas va a dir que el público es, so és soberano, va a dir, el, el públic del Bernabéu es soberano, i si t'estan xulant és perquè, com diu Carlos, o no hace les cosas bé y tens un tío raere, que es Keylor Navas, que ha demostrat en el, en el Llevant que és un grandíssim portet, o ha demostrat en el Mundial, i la gent del Bernabéu vol veure que, Keylor Navas. Keylor Navas. I ara me canviem canviem al València, perquè si no mos donem algun palo en sí, Twitter, Manuel. Sí, sí, sí, sí, Keylor sí. Navas va dir que l'any que estigui de suplent de Monua creció, le sirvió para aprender, para crecer como persona y como profesional. Pues al pas que va a chorar los Lakers. <laughs> Que de momento, y que esa pica no fa falta o no han fichado porters. Bueno, señores Estem a les 12 i 28, ara de seguida anirem a, a Twitter. Eh, estem preguntant avui en el Twitter arroba esports 97 dit, el 97 en número, a quins jugadors li donaríeu descans si ara venen rotacions. Eh, venen tres partits en set dies, amb el qual jo crec que tots tenim... Jo tinc algun dubte i ara, ara m'explicaré, però jo crec que els quatre que estem a la taula, Pau, Jordi, Carlos i Gonzalo, crec que tots tenim clar que tres partits en set dies te van obligar a fer alguna rotació. Pau. Sí, eh, més que obligar, jo crec que és que Nuno també està mirant tots els entrenaments que n'hi ha jugadors que estan demanant pas clar, parlava de, de Mustafi jo crec que Mustafi i ho vam dir en, va sortir en Super mm -hmm. parlava, va fer una entrevista dient que, que ara era el seu moment, ja ha complert la, sanció, la sanció ja està recuperada de la lesió i jo crec que és un moment perfecte que jo tinc moltes ganes de veure'l de veure Mustafi en acció en un d'aquests part, tres partits Mustafi ha dit en Instagram que ara ja estic físicament bé, ja mm. és una qüestió de diguem-ne d'entrenador, jo crec que els futbolistes a, a entrar han de ser en aquests tres partits eh, Mustafi, Fegulí i Lucas Orban. Jo a Gallà, que està fent-ho espectacular, dels tres partits, algun fora de casa li donaria descans i el de casa, que és Córdoba, que m'imagino que vindrà a tancar-se, Gallà titular, indiscutible. I ojo, i acabe, mm, lo de Parejo o André, també que ho juguen tot, no sé, però ahí claro. tinc dubtes, dubtes que hay entrenador fas algún Va a apuntar molt bé en el entrenaments, ja ho diguem a Felipe Augusto. Ojo Felipe Augusto, que va a apuntar però molt bé. el entraria per Fuego, en teoría es que lo millor... Ocho pot, que... jugar, pot jugar més avant, eh, també. Clar. I sobretot ai, perquè... Ai, ai, anava jo. Perquè a dia Javi Fuego me enllà de les estadístiques, que ya parlen per si soles i, Está manante. està, manant, que las rotaciones que se pueden hacer también vendrán un poco condicionades. I això és una de las cosas que a mí me agrada en uno que me enllà de que ell duga un jugador del río Ave que conéis de dos, últimos dos últimos sánchez Sí, sí, Javi está frente a B Javi ah, Igual con lo, que, lo que está entiendo es decir decir si allá está frente b pues Orban tendrá que esperarse el día que tenga que jugar de lateral y de central. y creo que la rotación y tú piensas que... es que ahora vos estoy fent una ronda rápida pero en a Twitter y después repre el debate tú piensas que yo creo que sí y que pueden estar, en tocas eh, condicionadas pero el que pueda ser el marcador a Getafe. Vull dir, tú en una victoria Getafe, en una a Getafe 0-3, <laughs> como a mínim, eso te va a permitir afrontar rotaciones rotacions davant el Córdoba a Mestalla, porque Eh, no, está claro yo jo ho dia el choque a, Carlos. Eh, pero una una a Getafe Getafe, encara que siga 0-1, te va permetre afrontar sí. el més tranquil·litat <laughs> el, el partit davant el Córdoba a Mestalla, fer rotacions, perquè estem parlant molt del, del partit davant l'Atlètic Madrid com a la primera pedra de toc forta, però jo crec que la primera pedra de toc més forta ve en Anoeta, davant de la Real Societat. <laughs> Ojalà, ojalà, però tenim ahí dos partits consecutius, Real Societat de Noeta i Atleti de Madrid, que, que, a casa, i aquests dos partits van a ser una primera pedra de toc per al València. Per això dic que... La primera pedra de toc és Getafe. Sí, Està clar, però parle de, de rivals que van a competir per tu per estar a Europa ni Getafe ni Córdoba van a competir per no. tu. Eh, Real Societat i Atleti Madrid sí, i per això dic que jo crec que mm, si a Getafe tu guanyes podrà fer més rotacions a Córdoba perquè aquesta doble seqüència de partits a Noeta, Mestalla, Real Societat, Atleti bueno. Madrid són els que te van a posar un poc ja a tot competitiu. 12 i 31. Canviem la sintonia de la, del Twitter Wii, posant la de Carlos, que m'ha agradat. Hombre, los de Marras ahí. Los de Marras ahí. Mil maneres de ver les coses. La posem avui per al Twitter. Repassem Twitter, arroba esports 97 nit, arroba esports 97 nit, el 97 en xifra, en eh, número i estem en 2.700 acabem d'arribar al 2.700 seguidors en tan sols no arriba tres setmanes de vida en esta nova adversaria Jordi, damos, damos sigues Jordi? sí, sí, jo... vale, vale Lechuk diu que no, no pot escoltar-nos per TuneIn pot passar a la web www.la977.com ahí ens pots escoltar Víctor Quiris diu estic amb Carlos Bosch del Real Meseta que s'apanyen eh, Vicente Pascual parla dels jugadors que ell posaria no dels que llevaria, que és la pregunta que estem fent, a qui llevaries? Que era, ara, si de cas, eh, tornem a, a aquest tema, però bueno, ja més o menys ha quedat clar. O Carlos ja sí, sí que ho ha dit. Vicente Pascual diu Mustafi i De Pol quan puga entrar. Eh, el hombre elija, diu Barragán a Sevilla a contar xistes eh... <laughs> a ver això no ho sé jo eh? anar un dia a veure com feu el programa és possible? pues sí eh, un correu molt fàcil esports97 arroba la 977.com ens envies les teues dades i estàs convidat, esta a casa. I, i un parell de cerveses. Per a no, que eres dugall. Claro, claro. Que eres dugall. I si pot que, i si pot que, vinga, que vinga en bicicleta. No? Que bueno, bicicleta, que torna lo de pernilet, ¿eh? vull <laughs> dir, sí. Claro. Si, aneu, si, si aneu a vindre, sou benvinguts. Però si, a, però si a més... Ah, no. Dugueu un valor afegit... Ah, no. Pues escolta, Mel. Digues, no, que digui, si van en pernil i tal, que vinguen en cotxe. <laughs> Que la <laughs> bicicleta hauria tingut algun problema, tu. Sergio Iniesta, jo crec que si el dibuix funciona no ho canvies. Si no és per lesions o cansament i acaba de començar la competició. Toni Campos, tinc el presentiment que el campió i el subcampió de Lliga seran equips que vestixen de blanc. Eh, Abel Rodríguez, eh, ¿cuál crees que es el mejor la, fichaje de este Blanc y negre? O blanc, no, blanc només? ¿cuál creéis que es el mejor fichaje de esta temporada? Eh, para mí, sin lugar a dudas, los descartes y Nuno. Para d'aquestes esas como como un no está mal tirada, eh? una buena lectura, eh? Tiene una carga de profundidad Tiene una carga de profundidad importante <laughs> Vicente Ortiz diu que ahí e posaría Orban, Robert y alguno más, pero la rotación es poca, si no lo loco, que con Emery se cambiaba medio equipo y Bacalá. <laughs> la gente está calentando Emery, no voló no olla, eh? a mí, eh? yo encara no he parado en, lo que de, en, en el ya que Duque de programa la cuarta semana jo encara no... A mi m'han preguntat i jo he respost, però traure jo el tema encara no ho he tret. I si és un xicotet avantatge que també té Nuno ara... Eh, que no, no està loco, no? tenint, no, <laughs> a banda. No, no tenint... I que, i que té tot, tots els carrers del carrer conduït, tots els punts. també, També, <laughs> eh, No, no tenint una tercera competició, això li va a Dei a, a permetre ensenyar-se més a fer les rotacions. Emery, quan va vindre, no sabia fer rotacions perquè l'Almeria no li havia tocat i les feia com les feia Diukis tampoc sabia fer les rotacions no, <laughs> perquè no, no havia fet mai. No, era... Eh, no, no, no. no, no Compta no, com a animal de companyia, però... No, no, escolta, escolta. Però vull dir... No, però el que vull dir és que Nuno va tindre esta temporada, que ja jo crec que s'adapta perfectament al que és la filosofia del València, i l'any que ve ja s'anirà ensenyant a poc a poc a fer les rotacions com toca i fer-les bé. Continuem. Juan F. Pachi, ¿cómo ves la situación? ¿Acabará bien y rolar por nuestro equipo? Eh, Parlen del Cáceres, en contra en la primera mitja hora que els representants d'Alcácer, que és la part normal en una negociació, que ningú s'alarme, han enviat ja una contraproposta al València sobre el que el València, la proposta que Carlos Bosch ja contava el dilluns passat, que ja l'havia fet el València, però la sintonia és total, continua havent un ambient i una cordialitat total per les dues parts i ara estan en un procés de negociació ni més ni menys però que ja... i eh, afegir que eh, les úniques negociacions que estan obertes en un toma i daca te doy unos papeles, me los devuelves cambiados porque esto sí, esto no. Cosa. Son Valencia Paco Van Y No, no, y Robert, y Robert Ibáñez. lo Robert negociación de que están a ahora Que, que me crucen un representante o Lipar, no sé qué y, eh, de sí. ¿eh? de parar, Que nos Lipelmos que nos tiene Paco Van y Robert. Y cuando acaben Paco Van y Robert, vindrà lo que venga, lo que ha dit Una rere otra Respeto al príncipe. Sentiment sí, eh, Barragán por Cancelo, Bezo por Mustafi, Gallá por Orban y Javi Fuego por Zucurín. Este tío es un de las Aquí cambia, no es que me digo aquí cambiaría, digo aquí eh, cambiaría y per qué. Y en casa está li pegues tú? Sentiment UCF14, que es el, que es el nick, eh, a chapó. y diu la resta de la delantera contaría a Mels mateixos. yo creo que, que ese es el que le habría que ponerle el pernil. Eh. <laughs> Vicente Ortiz, debería entrar en el campo Joao Mustafi, Felipe Augusto, Zucurín y Carles Fekir y Fegulí, ah, pero no en el mismo encuentro. Ah, molt bé. Ah, eh, Barragán no se salva ni una, de, De Carles Quirlo en parlat, eh, que... Hem de parlar també. Eh, sobre el tema de Paco Alcácer, diu el xiquet no se'n pot escapar, per favor, de prengue'n les dades passades, amb un sempre no s'alarmeu. No se va escapar. Simplement és una proposta, jo te faig una contraproposta. Ja està. Però la sintonia és total absoluta cordialitat 200% en les negociacions encara que cadascú defensa els seus interessos normal que però a més en la normalitat més absoluta que pugueu però, imaginar però el més important Paco vol seguir i Paco vol I seguir i de veritat sí. no de cara a la galeria sí. no, és que un matís però curtet és que jo m'he cansat a dir-ho la roda de premsa que fa Paco crec que és, és mega clarificadora passat, i bona tira és una roda de premsa més espectacular que he vist en, en molt de temps perquè a més tots els clavambores sabien que era de veres Correcte. i al final per això jo me vaig enfadar un jugador del Valencia que está renovando que la la estrella la nueva estrella del Valencia Digo lo tengo claro, lo que quiero es quedarme muchos años, no marechen. No marxem. Sí, del que comentaba abans en la primera parte del programa del tema de la <laughs> cláusula Eso también es muy razonable Puedo decir si un club a un jugador Igual posa posar una cláusula Pro elevada, El és normal és que els representants demanen una fitxa més elevada. Mira, en el València va passar recentment el Matier. El València li duplica la fitxa, eh, perdona, la clàusula, volia posar-la a 20 milions d'euros i Matier, el representant, diu, molt bé, si me la puges a 20 milions d'euros és perquè me vas a pagar ha, més. N'hi ha una dita yanqui que diu, on hi ha voluntat hi un camí. Exacte. I després... Pues, pues, resumís, escolta, situació si absolutament. La, si la jugada és bona, pot ser bona per a tots, com va ser en el cas de Matier. Igual com va ser bona exigint-la, com també van fer en el cas de Soldado. Correcte. Perquè abans es feien renovacions y i si posaven la cláusula no servía para a molt. No, que eren inviables. A Villa se li va posar quants? 120 millones de euros era a Villa no, en el seu moment? ahí, no, ahí sí que te no, no? No, te dic que no, pero Soler a eh, Villa que le iba a 120 milions d'euros. de, de gent com que va ser Soriano. traure més diners. No, primer Soler i després Soriano. Abel Rodríguez diu, me gustaría saber qué pasa realmente con Joe Pereira, pero no la versión oficial, la que sabéis que vais a paterna siempre. Eh, yo no vais a paterna siempre, pero yo lo que puedo contar... és que molt hauria de canviar la cosa per a que jo Pereira jugara en guany. Mm, anava, anava a dir Bruno. Nuno, des de primera hora, no era futbolista, y, y ni, el primer la, que ha dit que no volia comptar futbolista. Ni Des del primer moment en què l'ha vist, perquè és el, a un dels que obliga a retallar-se vacances i, i a sí, la selecció portuguesa, no? Diu, no creo que haya que poner a ninguno a descansar. Es pronto y aún tiene tiempo de prepararse para el siguiente encuentro. Luis López Diu, Pereira por Barragán, Felipe por Fuego y Pegulí per Piatti. El resto sin notar de momento. Saludos. Barragán este, no salva, no salva este també eh, dona, dona canvis fets. Eh, Emi Pujadas diu, anem a tindre temps per a l'eufòria per desgràcia la temporada serà llarga al no tindre competició europea pel mig. Temps. Més disfrutarem les setmanes i les, sí. i victòries. La veritat és que sí. Eh, VCF Collonut eh, eh, diu que va estar així amb, tot, com totes les nits, pues gràcies per tu la fidelitat. Javi Valero diu eh, no crec que estiguen ja com per a descansar, salvo des, exceptuant lesions, sancions. Jo continuaria amb el mateix 11 titular. Eh, Edu diu Bezo, Barragán, Javi, Fogo i Piatti por Pereira, Mustafi, Filipe i Fegulí. O sigui que això és... Jo un matís, jo, el eh, que està dient, perquè sí que reconec que al final tu a tota gent li preguntes quins canvis faries i la gent mm, te, te contesta per canvis però n'hi ha molts que, que han ficat el matís no entenc per què hem de canviar si només tenim una competició i acabem de començar. És cert, un, un dels secrets de, de, de Nuno és voler fer un equip, que l'ha fet, o l'està fent, i, i la roda de premsa de dimenge, duenge, després de guanyar al, al ui, espanyol, espanyol. espanyol eh, incidix molt en la palabra, ella utiliza la palabra rutina rutina y Sí. rutines. I estan parlant Llama llámalo como quieras. En pretemporada ya va a comenzar a trabajar per a perfilar eixe 11 o sigui, claro, no, és que, efectivament els partits de Sud-amèrica ja pum, pum, pum. els tres primers partits sí, en Alemanya després ja va dir no, vaig a per el meu 11 és que, és que dins de l'avantatge físic de no competir en Europa hi ha un altre avantatge que és tàctic que és tu no competis en Europa, no viatges quan estàs competint els viatges no te permeten entrenar els automatismes tu ara vas a tindre totes les setmanes netes per a que en uno fas a dilluns, dimarts, dimecres, dijous, divendres tots els entrenaments a treballar és jo, jo ara que se ve des d'esta perspectiva es que no hemos podido de Getafe. No de Es que no, que te la nave esa Getafe. y ahora qui li la contraria y qui li du, y qui li la contraria Però, que te a Getafe el y diumenge y venies de jugar el o de jugar el dimecres contra no sé qui, y había no sé qué. pero es que tota la semana pensando en el Getafe. ¿Tan recuerdas l'any passat? Que no mos puedo en la vida. recuerdas del partit del Getafe? Pavón. Pavón. Pavón. Si guanyarem... guanyarem en un gol de Pavón. per eh, eh. favor, va. Per favor. Dos últims, dos missatges. El ¿eh? no? Dos últims missatges, diu Borete, eh, 2.700 en uns dies ara quan pugem en l'equip arribaríeu als 10.000 al temps ja veureu pues, eh, sobretot en que la cosa vaig anant en la cadència que va estem contentíssims del recolzament que estem tenim per, per, eh, per la vostra part eh, 2.702 ara mateix i Nelo Valentín que diu estic tornant a disfrutar del meu València amb vosaltres pues, eh, moltíssimes eh, gràcies i ojalà, pues, eh, eh, com deia aquell anunci antic de, de, de gent, digas-lo a su prima i a su vecina i <laughs> a tots els del tu voltant que estem a 7 o 3 les nits, de les 11 i mitja de dilluns a divendres, de les 11 i mitja fins a la 1 repassant l'actualitat, xerrant d'ella Luis López que es diu que Carlos Bosch no ha derrotat en les tertúlies, eh, que si no se m'ho matricar 12 i 40 que vol la dona, que no aparega per casa 12 <laughs> i 42, última pausa en el programa, fins a la 1 de la matinada Esports 97 nit, així en la 97.7 Radio. Ya está aquí la guía de la Liga de Superdeporte. Valencia, Levante, Villarreal, todos los equipos valencianos de Segunda, Segunda B y de las categorías inferiores. Superdeporte llega donde otros no lo hacen y ofrece la guía más completa y actualizada de los protagonistas. A partir del sábado 13 de septiembre, por solo 5 euros, no dejes escapar toda la información de esta temporada con Superdeporte. Somos tu equipo. ¿Han elegido ya? Un curso de técnico en establecimientos de restauración. ¿Con las instalaciones más modernas, una enseñanza de calidad y muchas oportunidades laborales? Sí, y de la Escuela de Hostelería Gambrinus de Heineken, España. Ahora en Valencia, de la mano del grupo La Sucursal con dos estrellas Michelin. Llama al 910 2983 o ven a la propia escuela en el restaurante vertical en calle Luis García Berlanga 19. Escuela de Hostelería Gambrinus de Heineken, España. Te servimos tu futuro en bandeja su concesionario Peyote en Torrentisilla, cuenta con más de 12.500 metros cuadrados con todos los servicios para que usted se encuentre más que satisfecho. Satisferto. Ferto, su concesionario Peyote en Torrentisilla. Sports 97 Manolo Montal. 97.7. 12 i 43, continuem en Esports 90 Sentit tota fins a la 1 de la matinada. Estàvem parlant de... Aquí <laughs> canviaríeu, val? Carlos ja més o menys ha deixat caure alguna. I jo vull que Gonzalo, Jordi i Pau eh, també entren en aquest debat. Per què? No pel fet de les posicions, perquè jo crec que ara mateix, com deia, per versatilitat la plantilla és profundíssima, si més no pel fet de com li talles la progressió a un jugador que està fent-ho bé, vull dir, la ratxa, que és bona, ara mateix canviar un jugador és un, no un problema, un problema és, és mirar la banqueta com l'hem no, passat però, i, veure, Monchito, Macario Rockefeller en efecte però sí, passa, mira, veig a la, a la banqueta i dius què tindrà darrere i, i veia l'entrenador que fora i dia Monchito, Macario no, Rockefeller no, al principi estava l'entrenador no, no, podia ser un d'ells en eh? efecte, ah, no hi havia manera per un canvi ajudants, els seus ajudants, correcte, ja no estan correcte eh, però ara sí, tens una gran profunditat de banqueta però clar, és que els que estan jugant estan fent de categoria és cert que n'hi ha que rotar però aquí va si li dius tu avui no jugues. Sí, però en el moment en què, en què tu jugues, per exemple, este dilluns contra el Getafe, guanyes i tal, després tens el partit el, el, dij el dijous, dijous, dijous. a dir, a, a tu també a vegades, és a dir, en una dinàmica molt bona, i sabent que després, si descansi el partit vas a tornar a jugar, és a dir, te va vindre bé inclús per a rendir al màxim i al 100%, que al final és el que busca l'entrenador. El, eh, el jugar tots els partits, a vegades mm, clar, no clar. vas a dir que va en contra teua, perquè en una setmana t'estens suficient per recuperar-te, però tres partits en una setmana... Ahir Nuno ha de, ha de demostrar que és intel·ligent en el fet de que té jugadors molt joves, com André Gómez o, o, o el, el, mateix, el mateix Alcácer també, que, que ells ho voldran jugar tot perquè Clar, és que el Poblet no vol jugar ahir anava jo la pregunta i, i, i ells però, és normal però... Eh, tu te, si, si la gent està agarrada en, en l'equip ells més i ells diuen 3, 3, 3 eh, partits pues tots com diu Carlos 0-3 i van a mort i és, això és un bon síntoma del València però ahir Nuno ha de fer-los entendre que vale, eh, André Gómez eh, anem a rotar, ve, ve <coughs> Felipe Augusto, o, no, o ve... No, està, no, quals, està, no, no s'ixina. No qualsevol jugador... L'entrenador ha, de ser, ha de ser capaç de conjugar les ganes de tot de jugar. El futbolista mai entendrà que jo descanse perquè no, xue, però, pa que xue la Però, però, però això és el que ha de fer Nuno. Ahí és on, on Nuno ha de demostrar que és un líder com, com, com, com ho estem ah, dient ah, tots. Claro. Ah, Ix és el tema, ha de saber fer-ho. diferents de, de lo que diu eh, Manolo de collons, que tenim un, un bo, una bona però banqueta. En la repetició no ho digues, eh? No, no, però, però, però has dit el nom de Gómez i ahí està el detall de uno de l'altre dia. O sigui, en el partit contra el Màlaga, el canvi al descans, perquè no estava en aquest nivell les coses, però en el fet que una groga, eh? Tenia una groga. Sí. Eh, sí, i el podien expulsar perquè ah, va haver jugat dues coses. No, no eh, perquè havia expulsat uno del Màlaga ah, i corria el perill que tenia. Estaven buscant-lo. Claro. Però entonces, se'n va amb la selecció, torna i el jugador ha de donar confiança perquè no es que o sigui, seguís titular Es que yo de l'Uno Tú, tú veus el detalle, André Gómez anirà mort diu, no es que m'ha llegit un partido nah, regular de... que era pogut y i enseguida me canvien de uno, no, no, és que confia en mi de veritat yo creo que eh, crec que ha sigut avui quan t'he escrit al respecte, ¿eh? o ya no sé si es de más, no, crec, així avui, sí, avui, al final estoy manejado, tío Eh, de uno Nuno ja només falta veure mm, cómo se manejará cuando la cosa vaya mal porque fins ara, el que es dur el vestidor, a mí me demostra ser listo, ya ho he explicat en el tema Matier. L'entrenador ha de ser defendre a futbolistes... en Barragán l'altre dia, també. En Barragán, efectivament. En el tema Matier, quan Matier li va demanar dos jugadors dos primers partits, l'entrenador l'entén. I en comptes d'eixir a denunciar-lo públicament, l'entrenador està dient-li a tots, eh, Barragán, cuando te quiera el Bayern de Múnich, yo te voy a entender. <laughs> Vale. Más que te mala. Vale. Pongo yo a Cancelo. Me, pero al final parla el mateix idioma de futbolista. El futbolista vol esa es la clave de Luis, de Luis Aragonés. Mateo, yo te defiendo tú, yo te voy a defender de cada club. Después el presidente ha de decir que no te vas si no son 20, que está en el seu papel. o, igual... está en el seu papel también el pues presidente. o, igual, o igual yo te defiendo públicamente, pero así en el vestidor te va a decir que hecho que estás fent mm, no me cuadra. no toca, no toca. És que es lo però mateix. públicament vas a treure la cara per Pero tu. no, pero hay dins le apoya a Mathieu y digo al club, Mathieu no, no quiere jugar no sé qué. Si pregunta que es Mathieu, el Barça, el bobalicón de Botifarreta, no pagas 20 kilos... después Mathieu hmm. va a poder tenir entrenador. Mm. a decir que fins ara, ahir, en estos xicotets còdics, l'entrenador sap manejar-los. I un altre, en els canvis ha encertat, és fàcil que va tot de cara. Sí. És fàcil que va tot de cara. Però bueno, eh, els canvis... Mato de cara, jo, però... Va de cara, però... hombre por hombre i tal, no? Però, no, sí, però, no ha fet ninguna barbaritat, però... S'heu fixat que... Potser estic molt s'heu fixat, i no, no. Perdoneu, perdoneu, s'heu fixat i no és casualitat eh, que igual que, això sí que és en part una casualitat, marcar en contra el Màlaga i l'Espanyol els mateixos jugadors, els canvis que fa Nuno contra el Màlaga i contra l'Espanyol, el els que entren des de la banqueta Carles són i Robert. El mateix. I l'altre dia Miki donava una clau molt a un jugador veterano jugar 15 minutos en un 3-0 més li pot molestar que una altra cosa però mm. un nano clar. I un nano, això és el que nano. menjat Robert, un clar, pues això són els Y això són els y i en canvi, ja acabe, perdó nano. Jukic, mm, aceptamos Pupo com animal de companyia con Jukic no vas a llegir moltes coses no, Jukic Parejo està sancionat el primer partido de Lliga. Chu es una castaña de partido. guanyes de milagre que Caballero canta y el Baroli li peus de Ricardo Costa i 1-0 Y el siguiente partido, Parejo suplente suplente y Mitchell titular. Y Tan agarra la matrícula a todos. todo bien pero pero este que va. Si así, el fenómeno es Parejo, que venim de en Valverde. Uy, es que los códigos internos son, son, son los que son, pero Jukic en dos ruedas de prensa les dijo a los futbolistas, soy los paquetorros. Sí, Si, va a hacer el, si, digo que iba a hacer el contrario. Que, si me hacéis caso, es, eh, jugaremos Champions, no sé qué. Si no, con Españeta podréis ser quintos. Pero, ¿qué haces pegándole un palo a Españeta si es el que me pone el futbolista? Vull dir, no coneixes, no controles un, un vestuari. Tu has de ser amic de futbolista. Tots, Quique, tots Quique els va missatges, listo. tots els missatges de, de Jukic l'any passat van ser errors. Clar, tots, i, és, i Nuno, els públics i els privats. I Nuno el que fa està, sí que està sabent manejar el vestuari, que és un dels grans certs també de Pichi. I Quique va ser listo. Quique va a hacer Carboni es el enemigo nuestro. No sé si era el enemigo de Quique o el enemigo de la plantilla. Pero tenía un enemigo común y en torno al enemigo común va a conseguir que Chuasan a el NI. Una para el enemigo común, que era Carboni... Mm. Pero pero es la clave de Luis Aragonés Y va a dir una otra Quina es la clave de Mourinho? Que Mourinho y Isa Palmera ni a que tiraron dos cabotas Y allí que van Y le peguen dos cabotas. va la palmera per el aire. Entrenador de referència absoluta per a Nuno Espíritu Santo Mourinho. De la escola de Loporto. Afortunadament, en formes ben diferents. Més guapo més simpàtic pues i més alt. Te dic més alt, cosa. Nuno, que, que, parlen, que mou, eh? Parlen a sovint per telèfon. Si no digui que no, però digui que les formes, l'educació és ben diferent. Però quan el València espera, espera, intenta... Espera que jo, jo tinc una posta darrere de l'orella que quan vinga alguna mal donant una represa algun prioritat jo vull, igual jo vull, mi, jo vull. sent una corneta. No te dic eh? que no, ficarem en el supermurciélago. Perquè el veig valent. A veure, no te dic que no, no, te dic que no. Jo vull que això, jo vull. Perquè té caràcter i a banda és gran tot. és gran tot. És gran tot i és valent. el dia que estava si Joao Cancelo eh, le iban a preguntar un que bueno, que está ya Cancelo a Simaensia y va a responder yo alguna vez os he engañado yo no he hablado con él es decir que, que va ser sí, sí, eh, sí, ser sí, sí, sí. sí. el jugador dos el jugador uno ya en pretemporada ya fue una, ficar pruebas periodistas ya en pretemporada ficar pruebas periodistas y dos estàs contant tu de que són molt col·legues mm, eh, Mou i de Special One que és Nuno, perquè Mou ja no és <laughs> eh, de fet, quan el València és Nuno ah, <laughs> va ser el, Moria, el Mouliano este a estes hores eh, quan el València intenta fitxar a Zorgan Hazard uh -huh. que mhm. és un futbolista de banda uh mhm. -huh. bueno, que juga el mig, un centrocampista llegador, ofensiu com dirien los parabòlicos uh mhm. -huh. n'hi ha un moment box to box, sí, és, és aquella època de Culletés, en recordeu que la venta encara en no se está clara, no ¿vale? Pues, y parlen, el Valencia, no sé quién de Valencia suposa que serían uno, parlen en Mou que a través de Hazard Le digan a, a sí pero ahí pueden conseguir que el futbolista espere Pero no espera y ahora Matías cree que se va a un equipo de la, Bundesliga no sabría decirte quién El a la Bundesliga sí que parla en Mourinho Pero intentar a sí pudiera esperar Porque de hecho ya no espera porque ya se puede contar el Valencia arriba a tres acuerdos en el en qué equipo acudia te el Anderlecht tres acuerdos que van caducar tu puc arribar a un acuerdo de tinc un acuerdo en tu per, sí, per, 10, 10, per 10 euros mm, per fins el dilluns que ve i ha arribat el dilluns i no, no has dut 10 euros Ai. li el ven que l'Aston Villa i espera, Aguanta. altre acuerdo i, hasta que al final ja mm. arriba un moment en què la... a tres acuerdos arriba el València en, el Anderlecht Sí senyor, és, és, eh, és la situació estàvem parlant de, de Barragán abans ens he quedat a, a mitges la historia ya la conta Carlos un día en el Super Murciélago. Y que Pau también la sabía y no la voy a contar. no, la no contar-la, Pau. I és que en un primer moment <laughs> eh, el, entorn de Barragán, parlem de seus representants, no accepten la primera proposta de renovació del València perquè no tenen clar cap a on camina, a camina el club en este, Parle de més arrere, Pau. en este procés de venda eh, tan llarg que ha tingut el València Club de Futbol ara la pregunta és però, però, però però... espera, espera, que m'ha escrit el, el representant deixeu, de deixeu com diria que... afició, deixeu-me acabar si deixeu-me acabar deixeu-me acabar <laughs> la pregunta és fins a quin punt el València ha d'estirar-se per a renovar Antonio Barragán. yo, digo una cosa. Que repente de Barragán digan que no aceptan la primera propuesta Porque no sabían quién va néixer Es que soy inteligentes. Soy inteligentes. espera, espera que yo diga Paco Alcácer que yo diga Alcácer que yo diga Parejo pues pensar pero claro, O la primera propuesta de Tefan. no, no es el caso Es normal Pero voy a decir, eh, eh, que eh. Alcácer y Parejo ahora también eh, esperarse esperarse un poco a la espera de quién Valencia no mezclemos pues las cosas no, no, que estamos mezclando las cosas. no, pero espera que, pase, que y a mí me em semblaria correcto porque son futbolistas que van... Però es que no ha pasado eso Que no di he dit que passara això, no di que siga pasando he que pasara y yo això... a arrancar d'una vegada? Jo ya Yo podria entender entendre, ho podria entendre perquè és un futbolista que, que va igual. més mercat, més gran, Pero que, que, Barragán pudo pensar això pues no me cuadra. Ahora sí que, que has parlat Pau, no, me cuadra, no, me cuadra. No, que, Pau, que, que, no, que no, que, no. Barragán, Barragán no va a tener un club millor que el que no està esperando eso sigui, ja lo millor el que vol és voler, si ell és titular, un sou de, de jugador titular. no, no sé no, no, no, no, no. sou de la Però plantilla. Però el debat no és aquí. Això que està dient Pau sí és coherent. Eso es lo que está Pau Y i y es lo que, arran, pero donde estaba arrancando Gonzalo. Pero Gonzalo arriba te ha puesto bo. El debate en Barragán no es que Barragán ahora diga pim, pam, que pim, que pam, qué es lo que está haciendo Paco Alcácer, qué què és, abierta, que... no la hay con Barragán todavía. El problema de Barragán Es fa tres, cuatro meses, no sé. Pues claro, y qué va a hacer Y quién va a ser el la de Rufete? No sé, és pues perfecte. No, no, claro, ahí va. Que Barragán le digo al Valencia a que no, me espero a ver si el que viene es ruso o es moro o es de Singapur, de, de la Xina, Pero y le saco cuatro más. Pues yo ahora no li, yo li vaig fer la fitxa. Li vaig fer la proposta que li vaig ah, fer. Però si és indiscutible. Jo li vaig fer la proposta però, que li vaig fer. Ja, però Nuno pues està enamorat. Nos quedarà, nos quedarà el lateral que eh, està si, posant l'entrenador. Si, si jo Nuno... fora el director esportiu, jo li vaig fer la proposta. A mi Barragán però, no me nega. Sent la primera Jordi. Però clar, no, no, si, és que de moment Barragán on ha de respondre és en el camp i ja, ja enamorat si, si el jugador, si el jugador i ahí està responent eh, eh, eh, respon en el camp està responent i, i Eh, pero en la mi opinión sí. sí la de Nuno también En la mi opinión sí. Y la de Nuno, que es la de Conto también. No, no en vista ni ni come esta Pereira ni está está Joao Cancelo, que también es una, una de las incògnites. No, mí no me Jordi, Cancelo, entrena como un bow Físicamente espectacular. Avant va como una fona. Darrere, encara no té el nivel per a la liga española Y com de abans, Joao Pereira, anava a dir... No, Total, se... xua eliminación, no? Anava, dir, mira, an anava, mira. a dir anava a que me jugue la barba, però no perquè estic pensant que van passar per altura. No, no, però no, quasi a que jo Pereira no va jugar en ah, perfecte, ahí, entra lo que deia Pau... A que la temporada l'acaba jugant Cancelo. Ahí entra lo que deia Pau que, se vuelve esperar Barragán Progresa adecuadamente. Pero a que, si jugara ganas per eliminación el Valencia luego mañana cambiaría cambiarían hombre va Pero ahí entra que, que, que, Pau, eh, que Pau perdón que Barragán me equivoco <laughs> se huiga esperar yo me escogeré, <laughs> pero el tema de fondo es que el, que el Valencia lo ofrece la renovación para Barragán yo te digo que me quiero esperar fa cuatro Orban, Orban, no, no arriba a marcar el gol a Sevilla y y i No, y estaremos recordant de Barragán de, la esquena que le que A enganxa en el gol del Sevilla. Bueno, eh, dile Orban y que va marcar Acabe, acabe esta tertulia Carlos Bacá Carlos No vaig tanto en bici. Acabe esta tertulia a un y derecho que ¿De verdad pensáis que Barragán tiene nivel para jugar en el Valencia? Si cada vez que centra los aficionados nos toca ponernos casco. Ahí estamos, ahí estamos. <laughs> de va, portades, Superdeporte, el tiburón ya muerde. El tiburón ya muerde, un reportaje guapo de todo lo que está frente el tiburón bomba para, para arribar cuanto antes. El día 4 de octubre, que es el día LIM, ya lo he como el día LIM. El día del LIM de Lato El día LIM. Y eh, el Levante Mercantil Valenciano, Europa acusa a Valencia de devolver las ayudas del Consejo si son ilegales. También, eh, teóricamente, si se compra el club, esta historia quedará solventada. Señor, ¿qué pasa vos Molt bé. Molt bé. Fantàstic. Jo molt bé. He debutat i m'ha passat, passat volant. Pues mira, quan vulguis, si tens una cadira i un micro, Jordi. Molt bé, Manolo. T'has de dur birra i pernil, eh? Birra i pernil, vinga. Pau Fuster, moltes gràcies. Bona nit. Jordi Roda, gràcies. Bona nit. I torna quan vulguis. Carlos, gràcies. A tu de Benzema. I Gonzalo, gràcies. A tu, Manolo. Estem pendents també de, de tu de, i de Sense Límit. Ho deixem així, 5 i mitja reemissió d'este programa. 5 i mitja reemissió d'este programa. Demà, 2 i mitja en Levante Televisió i en el, la 97.7, el Supermurciélago i demà a les 11 i mitja de la nit torna Esports 97 nit. Acaba Esports 97, comença la nit. Gràcies, adeu i fins demà. Y pasamos los momentos más amargos, codo a codo intentando reaccionar y riendo como locos al instante de cualquiera que se atreva a reaccionar. seco y cálido del sur. Y no hay nada que me agite más la sangre que cambiar desde la noche hasta la